Muhakkak Allah bununla size ne güzel nasihat veriyor. Şüphesiz ki Allah semi her şeyi işitendir. basir, hakkıyla görendir. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum fe تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ulul emre, emir sahibi idarecilerinize de itaat edin. O halde bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız artık onu Allah'a ve peygambere arz edin. Bu hem hayırlı hem de netice itibarıyla daha güzeldir. Elem tera ilellezine yez'umun ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kabilik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Muhammed, sana indirilene, Kur'an'a ve senden önce indirilenlere, diğer kitaplara gerçekten iman ettiklerini iddia eden kimseleri gördün mü? Tağuta, Allah'ın yerine itaat ettikleri şeylere muhakeme olmak, onun hükmüne tabi olmak istiyorlar. Halbuki onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Şeytan da onları tağuta meylettirerek haktan uzak bir dalalet ile saptırmak ister. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'daki hükme ve muhakeme olmak üzere peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden tam bir çevriliş ile yüz çevirdiğini görürsün.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 Ulaike ellezine ya'lemu ma fi kulubihim fa'rid anhum ve'izhum ve kul lehum fi enfusihim kavlen beliga. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olan nifakı bildiği kimselerdir. Öyleyse onlardan yüz çevir. Kendilerine nasihat et ve onlara kendileri hakkında tesirli söz söyle. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle itaat olunması için gönderdik. Eğer gerçekten onlar günah işleyerek nefislerine zulmettikleri zaman sana gelip de Allah'tan mağfiret isteselerdi ve peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi, şüphesiz Allah'ı tevvap, tevbeleri kabul edici, rahim, yalvarışlarına merhamet edici olarak bulurlardı. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما خير Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan karışık işler hususunda seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı kendi gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا Şüphesiz ki biz onlara, münafıklara nefislerinizi öldürün veya yurtlarınızdan çıkın diye öncekilere olduğu gibi çok ağır bir külfeti emretseydik, içlerinden pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer gerçekten onlar nasihat edile geldikleri ve güçlerinin yettiği şeyleri yapsalardı, elbette kendileri için hayırlı ve imanlarını takviye cihdiyle daha sağlam olurdu. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا O zaman onlara muhakkak tarafımızdan pek büyük bir mükafat verirdik. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Ve elbette onları dosdoğru bir yola hidayet ederdik. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كم الله ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَلِيمًا Bu Allah'tan gelen bir lütuftur. Ona mazhar olanı hakkıyla bilici olarak da Allah yeter. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alın da ayrı ayrı bölükler halinde savaşa çıkın. veya gerekirse hep beraber seferber olun. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا Hiç şüphesiz içinizden öyleleri de vardır ki cihada karşı mutlaka ağır davranacaktır. Fakat size bir musibet gelirse Allah bana lütfetti de onlarla beraber hazır bulunmadım der. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا Ve eğer size Allah'tan bir lütuf gelirse, sanki sizinle kendisi arasında hiçbir tanışıklık olmamış gibi, sırf elde edemediği menfaatten dolayı şüphesiz ki, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir kazanca erseydim diyecektir.